Ondean kontatzen du uh, amerikano mediku bat, dinda Donibane garazirat, bere semiaren uh, bidaia segitzeko, zenta bere semiak galdu zuen bizia hemen, uh, bidean. Hordean, uh, egindu bide osoa, eta bidean atseman ditu uh, bestelagunak, europatik dinak, kanadatik dinak, eta elgarrekin ibili dira, eta bihotza ideki dute, eta ikasi dute elgarrekin elkartasuna, bai. uh, konfiantzia hori da historioa. I'm Frank, New York. Tom, California. Jack from Ireland. I'm Izan da egina uh, 2000 marian eta ateratu da Amerikan 2000 amerikan. Eta orain bakarrik ateratuko da Frantzian, Orduan, uh, bon, be, uh, hainiz beha ginen, zenta ba ginakien imengo irudiak, Me ez dakit ze, uh, ze proporzionetan, ez dakit uh, badire diendeak horretzen da uh, din direnaik eh, filmako ikiparia fendenak. Eta sekulan uh, irudiak ez ziren eta orain ikusiko ditugu. Eta nik uh, eh, irakorri dutana da biziki filma ona da. Omen biziki unki garria eta pakotxak etxemaiten alditu bere, bere baitan dituen uh, arangurak edo emozioak edo galderak eta abar. No one walks this Camino